umumenyeshamakuru kandi ntashobora kuba hose cyangwa ngo amenye byose kuri radiyo isanganiro rero tubasaba kuba abamenyeshamakuru bahumuherereye muherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze uko muhereje kubyumva hano ikiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa amakica amakiba minsi yose ku minsi ya mbere ndabaramukije rero ndongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro ariko mudutunge iminota minota twabacereje Eh, ikiganiro rero ntigwanye umwanya ntigwanye gushika isaha zitatu kuri mikoro mukaba muri kumwe na ornera muco muhinga bw'ibyuma hari albert nduwayo kuba atibuka agatelefone turashobora kubibutsa ha kugira mushobore kwakura mudushikirize amakuru tutashoboye kumenya hariho mirongo na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu iyo isanzwe ari na WhatsApp hariho na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu hariho mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri umunywanyi eh, ku murongo alo alo alo alo ni amahoro alo nje ndabumva ni amahoro halo kumvurengira ikirere ntikimeze neza sura kutwakura eh, umwanya batahari halo halo n'ubu ntibikunze halo murashobora kugabanya gatoya eh, kugira ngo kumvikana neza ego amahoro rero eh, amahoro eh, ninde tuganira n'ubu murashobora kubanza mugabanya bumbure nawe nyine haza gusubira kwakura mu kiganiro aho iwanyu havugwa make kugira neza igira neza <laughs> oh, oh. ibyo n'ibiki nawe kuturenze induru reka careka eh. ariko noreka kunezerwa n'itombore mu mufuko w'umuceri noneho umuceri nawo eh. ukuyehe niya mvyeyi eh. itigera iraba irarira abanywanyi bayo yewe konete nzogucana inkwi zahe oya aho nitubeshanye ugira umbwire ko ico kiroro cose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi batahukanye ibiroro vyuzuye ibiharage ifu y'ibigori wibagiye rero n'abaronse igifobya c'amahera kuri eko kaje eh, ewe ndahomvye humura ntacu urahomba kuko promosiyo iracabandanya yarose ararumbwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe wibaza ngo ni birebi nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe yego haba gutelefona kwandika mesaje yego kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro ca ndarimenya gute byose biroroshe ufite wenda ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kuko irube sipesiyali na ikonete gutyo rero ukaba washobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka karufyonde akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha urabe ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje cyangwa kuri interinete maze wirongera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko kashi ukaba udafise ikarata simu ya ekonete egera ibiro by'ubudandaji bya ekonete bikwegereye ntabigufashemo burunzi igihugu canje ekonete umuhora wanjye niho turi twakire umwanya k'umurongo halo halo mm, mwiriwe ninde tuganira nawe nyine sinzi ikibazo agize ariko twari ko turumvikana neza nizere ko nawe nyine haza gusubira kwakura kugira ashobore gushikiriza amakuru tutamenye aho aherereye turondere icyo imbere n'akarengo ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana barondeye twese turondere icyoteza imbere uburundi bwacu tugusanasanisha ibikorwa umunyamahanga yashobora kutubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana twakire wundi munywanyi k'umurongo alo nimuze nimuze twese turondera icyo imbere ku bakijaga radiyo ubu nyine tubibutse ko ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki twakira umwanya ku murongo wa ro amahoro mahoro mahoro ninde tuganira uvugana na ndayisumye enoke enoke ego enoke utwakuye uri hehe muri mutananga muri sosumo muri sosumo iyo n'amahoro ga enoke n'amahoro sinzi natwe turashima hmm. iyo havugwa amakinone enoke amakuru tutamenye n'aya atari akavura mbona karembe n'iryo nyine kagwa hmm. niko tunaye atari kure akavura kamaze iminsi kagwa yego murashima rero hmm. ukuvuga ibintu byifashe neza hiyo ni ukuvuga ibintu byifashe neza eko asubira isaba kweri imvana noneho woyanka n'umugisi hmm. hmm. urakoze cyane enoke bawe nawe muhepagiwe murakoze ubundi mwanya k'umurongo halo halo halo halo amahoro cyane amahoro amahoro aro ngenda kumva mu mwanya aro aro sinzi ikibazo gihari haba twakura bidakunda ko twumvikana ariko ntibaza ko baza kubandanya bagerageza kugira dushobore kumvikana nimuze nimuze burundi twese turondere icyo ruteza imbere burundi bwacu tubusanasanisha ibikorwa mu nyamahanga ubundi mu mwanya k'umurongo ariko twumva umengo harimo ibintu bitameze neza bituma tumvikana neza alo alo amahoro mm, ninde tuganira eh, Mugihosha? tumurongo ngaha mu mutoyi mu gihosha ngaha mu mutoyi bwedani ninde hmm, tuganirana ninde tuganira eh, ntushimye kwivuga akazina hmm. ego makuru Halo? amakuru tutamenye alo alo alo umuntu atashimye kwivuga akazina ariko ntibikunze kutwumvikana kugira tubwire amakuru Halo? Halo? alo alo alo amahoro amahoro ninde tuganira nitwa gahungu abuduru igihanga mm, gahungu abuduru igihanga abuduru n'amahoro yego n'amahoro igihanga ni sawa eee eh, ni sawa twagomba tugashyikiriza amakuru mu cyamenye mm. nisanzwe nkora umwuga wo mu ibarabara wo gukora ikimotari mm. hanyuma rero twe turafite ingorane n'ukuri turatabaza turatabaza mm, musi ingorane nyabake ingorane zijyanye no mu ibarabara bijyanye n'abapolisi mm. ni ukuri baratubangamiye cyane babangamiye gute urabona abapolisi baza bambaye sivire mhm. wowe akagutegera kujya kumukiriye mm. hanyuma akaguhagarika nawe ugahagarara mhm. akaca akugwa ko imoto akaca ayitwara akayitwara akubwira ko ayitwaye kubera iki nta na akubwira akubwira ko ari umupolisi gusa mugabo nta kintu na kimwe afise kimuranga abatakosa akwagiriza muri icyo gihe aba yafashe iyo moto nta kosa uba wagirizwa nta na kimwe nta kosa na rimwe nagupfa agahagaritse nk'umukiriya nawe ugahagarara akaca kugwa kakagucakira atari na kimwe akubajije mm. muba mufise ibyangombwa bisabwa nk'uwo mwanya nta n'icyangombwa na kimwe gusaba mm. oya ubwo batera bagutwara by'akarorero ni ukuri badahagurutse ngo bagwe hasi nk'umukuru mm. w'igihugu kuko nk'utwara igipolisi wewe ntacyo wamubwira ntiwaribwa n'impamba uce witwara ku isati kubera iki wiyumvira ko bitokunda Mm. ni ukuri turahohoterwa ahubwo umukuru w'igihugu hasi ni ukuri twebwe akantu ko ku munsi wa gatandatu abdura hariho uwo mm. bafashe mm-hmm. baragwana n'umupolisi barazungucurana mm. none wumva nko muri mwanya hatari kugwa imbaga none abdura mbega aya mamoto bayafashe baca bayatwara twese bayatwara ku makomine iyo nkuru niyo gutohoza kugira umuntu amenye neza igituma izo moto zifatwa iyo nkuru niyo gutohoza kugira hamenyekane impamvu ayo mamoto afatwa twebwe ikibituma kweri nta kintu na kimwe tubimenya ko uretse gusa ko duhohoterwa hmm. tugahohoterwa kandi tutari bageze reka iyo nkuru izotohozwe neza kugira hamenyekane impamvu ayo mamoto yo bafatwa ka ahubwo byasa bakoze umwe bwabamenyesha amakuru twoja turabonana kugira tubahe amakuru arambuye abane ibyo ku maradiyo mm. eh. urakoze cane mugire ijoro ryiza aba nukuru umukuru w'igihugu nahaguruke ico kibazo hagifashe mu mubiri kuko turahohoje urakoze cane Mm. n'akarengo ubuntu burihabwa ibiga inama imana amahoro amahoro mm, tuganira barishari barishari twakwiye nawe nyine aragiye kumburengera aza gusubira kwakura ubundi umwanya ku murongo haro ni sawa namwe n'amahoro mahoro mm, namwe mwitwa bande akazina sinakumvise neza ndayiragije utwako uri hehe karindo nk'uko mm, birumvikana neza biko biracikagurika mm. kuri komine kinyinya mhm. guma karindo ubu nzi ko ndakumva ushobora leta mm. mm. kuvuga ngo afate ikintu kihavuga kuvuga yabatanze mu isangwe ni ukuri eh, siriko ndakumva neza biracikagurika yatanze kuri sangwe mhm. kuvuga ayo mahera amaze kuyaduha mhm. baduha baduhunisha ariko tugura ingurube mugura tuguramo ingurube mm. umaze kuguramo ingurube mhm. nayo itunze amezi umunani bityo gihe umugore wanjye yari asanzwe yibungenze ari bo baheruka kubana batatu mm. ari indo mm-hmm. kuvuga ingurube bagiye batwara uko nyine bitwaje intudenga sinzi yuko bari dahindure yuko bagiye batwara ikibazo cabaye ni icahe tuvuga ikibazo cabaye baciye batwara nyangurube kandi batubwiye ko tuzoriha kilo mirongo itanu tumaze kugira tumaze kugurisha mm. ubu barayitwaye natwe mfite nk'imikora ko zata namwe nitura bazi gutwaye kubera iki nta na kimwe bayitware kuko bagiye bavuga ati tutayitwaye tujya bagiye nk'abasimake none mu bandi bazihaye nabo nyine barabatwaye ingurube ntabwo babatwaye ibone bagiye batwaye iwanjye babitwaye iwawe gusa eh. nta nsiguro baguhaye insiguro nayo bambwiye ngo ndabungukire ngo mwishyire hamwe Hmm. ndabaha amahera n'amarurira cyangwa mwiraki ndabungukire kandi amahera twayahawe na leta yaraki hmm. ya miliyoni kubwira kubira muri koperative sangwe hmm. kuvuga icyo nasaba nagomba yuko kufasha kuri ngurube hatwaye kuko urazi igitungwa tunze amezi umunani bagaca batwara ukongera kana kimwe baguhaye kwera usanga bitinye gukora hari abo washoboye kwitura eh, babijejwe canke bashobora kugufasha icyo kibazo uvuga jya nabuze yumva n'ikota kubera bivanye uwayo kuko wayitwaye barabahuye ari umuhungu muri karindo nyine mm. e, kuvuga na bukuru wowe waragerageje kwitura ababijeje kugira bashobore gukemura icyo kibazo nabuzeho n'itungo babuze ngo namwe ni ukwitura bayitwaye kubera icyo mm bagize bayitora babonye batayitwara kandi bampaye yiga umwura bamukadufasha kuzinaraba kunobyane ubudinzi ariko ndaragije nubwo uvuga ko wabuze aho witura wabanza ukagerageza byanse uka ukabandanya urondereraho abo gufasha ico kibazo nangwa ari nzogerageza ndabe byashe nzo kibanda urakoze cyane sawa mm. magic mix call it the magic kunyiyumvira nanjye ntiyumvira niyo ubabaye ndabyumvira kure twakire uwundi munywanyi k'umurongo halo halo amahoro amahoro ni sawa ni muri muri ko muravugana n'umwanya wa radiyo isanganiro nyine yibereye mu ntara ya ruyigi Mm-hmm. naho n'ushungundi ni gahungu samuel nyine ngaha muri zone rusengo mm. amakuru rero mutashoboye kumenya ngaha muri zone y'iwacu ya rusengo hariho mm. ibarabara ariko rero none kara ribanga kuri lise rusengo rijya nyine muri zone bwagiriza iryo barabara ikiriko kirabituma n'abantu bariko baracukura ubutare bw'inzahabu mm -hmm. tukaba rero twavuga yuko haba ababijejwe nyene bokora nyene bagakora nyene kubera imisenyi yuzuye surprise yo muri iryo barabara mm. hanyuma nyene abanyagihugu batakirengana bashobora kuguma babandanya kuko zone rusengo ifise isoko nyene abanyagihugu buyunguruza nyene n'abamotari ubu batakirengana nyine bajya ngaho muri zone bwa bwagiriza mm-hmm. Eh, twosaba rero ababijejwe yuko nyine bo kubera tubona urudengeri rw'amazi n'imvura kubera n'ingishi nyine boshobora nyine kuborohereza nyine kubera abanyagihugu ubu ntibakirengana cyane mm, imiduga irarengana ikindi nacyo aro imiduga irarengana ikindi nacyo twagomba kuvuga mm. ah, iwacu mu ruyigi hariho abasitirizi nyine bavuga ngo rafite ingombeko abandi bakavuga yuko nyine bafise ubumenyi nyine kandi abanyagihugu kubabwira ati ngo umunyagihugu uvuze ikintu ngo uvuze ikintu ngo bashobora kubyitiriza mhm. nabo bantu nyine bashobora kugondegwa nyine kuko inzira bazitanze mu mabarabara atandukanye ngaha nyine muri zone rusengo mm. e, nabo bari bakwiye gucuzwa hanyuma leta ikabigira kw'impamvu kuko abanyagihugu bamaze kwigwa amatandukanye hari ingorane eh, zimaze twagomba gushyikiriza mm. samuel eh, ku bijyanye n'iryo barabara ibyo bikorwa byo bimaze igihe kingana gute biriko birakorwa basha iryo barabara ryarononekaye cyane rwose kuko abanyagihugu kweri baguma bidogera nyine ababijejwe kuko nta muntu ariko abitangamwo ingufu ngaha mu rusengo mm. ibyo byatanguye kwibonekeza kuva ryari ibyo byatanguye kwibonekeza kuva ryari ngo turumvikana neza gusa mutubabariye kuri iyo nyishu tubabwiye urakoze ntacu ibikuru bikuru byumvikanye sawa tubashimiye kutaduha isanganiro murakoze cyane mugire ijoro ryiza sawa sawa mm. tubikiranira amabanga amamaze kubakana fata ukuboko unyegeze kure kure y'abandi isaha zibiri minota mirongo ine n'indwi twakire uwundi munywanyi ku murongo wa ro mm, n'amahoro mm, ninde tuganira nesitori i mu cyitoro nesitori i nesitori ni sawa eh. i ni sawa si sawa cyane si sawa cyane ni buke buke mm, habuzike ndenze ndi umumotari nkamwibarabara ikintu mm. agomba guterera leta mm-hmm. washaka ah. guterera leta intererano icyiyumviro eh. mm. nagomba kuvuga yuko mm. twebwe abamotari batume baduza amakori umuntu azayaha basi ku kwezi mm-hmm. umupolisi ari kuguma batwirukako niba uganda ariko byifashe eh. nyine babiruka ko atacu mwagirizwa eh, ni moto n'ubwo wifite ibyangombwa barayifata Mm-hmm. bakababwira ko ari kubera iki hmm? bababwira ko ari kubera iki tubabimenya nabyo mumenya mm. nire kugira ngo yisubizwe hacako guke ntaho nyine herekeye ku muzenga uduga indora mm. twebwe nk'igitoro iyo tubuze igitoro ntituduga indora kunywa igitoro mm. kubera umugozi uri ku muzenga ntuharengana udatanze amahera Eh, rero ibyo bintu leta irakwiye kubyirukamo intare mm. ibyo byaba bimaze igihe kingana gute bimeze uko hmm. mutorohewe igihe kirekire kirekire no kuvuga kingana gute byamaho byamaho kumburengira mufatwa mudakwije ibyangombwa basa leta no kunira ituma ivuga byo twatanga ibihumbi mirongo ibiri ku kwezi mm. mugabo ibyo bintu byo gufata imboto bihagarara mm. Mhm, harahejeje gushika igiciro nesitore arakoze eh, twakire uwundi mwanya ku murongo amahoro amahoro neza mm, ninde tuganira tuganira na butoyitoma butoyitoma twakuye ari hehe eh, ndi muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi mm. eh. hiyo havugwa make havugwa meza havugwa meza hari amahoro hari amahoro ariko eh, gusa hmm. ni ikintu kabisa ni ikintu tutabona neza nicyo twagomba twisabire nk'abantu barongoye eh, onateri eh, ariyo na mode nk'iyi yagendanwa hmm. rero twe turayikunda kuko ifite interineti nyaruka kandi burya n'amayinite igenda neza mu yindi mihora yose yagenda neza mm. ariko mugabo ikintu kimwe gusa twagomba dusabe ni mm. kubera iki bataronka ibitaro nk'abandi bataronka mm. ni ukuvuga eh, iyo baramutse baroza igitoro igitoro bakironka nka rimwe mu kwezi cyangwa kabaye ikihutanye nka rimwe mu mezi nka mu ndwi nka zibiri mm, ikibazo kica kibica none ikibazo wumva mm. iyo tuzo turakoresha iyindi mihora nka bamwe nka twe dukunda interineti cyangwa dukunda kutelefona nk'abapirati mm. nta kimwe turakoresha limitere kandi bica bitwara amayinite menshi menshi biba ku kibazo c'igitoro none biva ku kibazo cy'igitoro ne ko hari antene zibiri hano muri komini nyabikinda mugabo izo antene zibiri zose tukatubura amarizo ga mubyeyi rero kabisa nawe ku mugwa mukuru wa komini nyarukinda hariho antene ya onamobe mm. nako amantuze ya eh, amayemetere ari kuri ku munara wa rewo mm. ariko gukora amarezo nawe tubona vurema nawe tubona biratugora twagomba dusabe kabisa bagira kigoro baronye igitoro tuze turaronka amarezo mwasanze ariko biva ku kibazo cy'igitoro ni ikibazo cy'igitero kuko n'aho igemurwa igitero ubona amabyo ntabigemurirwa kweri usanga hajya igitero umenga ni imbonekarimwe nibaza ko eh, ababijejwe ko barumva yuko mutoroherwa ku bijyanye eh, na connection nibaza ko eh, bazogera icyo wakoze ni ukuvuga amakonegisiyo naboneka ni ukuvuga urabye na interineti yayo twayikunda cyane kuko iranyaruka mm. ariko limiteri kabisa niho bisire ko bisari njyewe netiya biratugora ku isi yikwega usanga n'amamega yaho atuye ubusa yego murakoze murakoze namwe yego twakire uwundi mwanya ku murongo halo halo ni amahoro mahoro ni yohani ku yohani ku yohani ni sawa yego mumerewe neza amakuru mutamenye yari amaze nk'ukwezi iri kugwa ry'abashinzwe karitsiye cyangwa abashinzwe zone mm. twe twaratangaye tubonye umukuru w'igisagara ahagaritse umukuru w'umutumba ngaha kuri ku mubone hmm. aha muri zone buterere hmm. eh, icyo twashaka mwatangajwe n'iki yohani ah. mwatangajwe iki ukungene yakuwe hmm. eh, twe turamuka dutora mugabo tukaze tubona bariko barakugwa ibintu bidasobanutse hmm. kumbure ngo yari eh, afite ibyo yagirizwa hari igihe bivana n'ingo z'imiryango mm-hmm. eh, twashaka nk'ubu seniyo dutegurira nk'itegeko mm-hmm. ikavuga ati umukuru w'umutumba wagira yinjire mu mabanga bigenduku mm-hmm. hama rero leta ikadutorera irindi tegeko mm. eh, ikatubwira ati ngo kugira umukuru w'umutumba kugwe mm-hmm. hariho aho bica kugira bemeze ingingo yo kumukura mm. n'ahandi habaye ingorane mu ngo n'imiryango gaca usanga abantu bari kugwa ngo ni uguharika ngo ni ukugira iki mm. eh, birya bintu umenga si byiza cyane mm. eh, tubwira nawe ubona wewe kubwira turabe ahantu umuntu ashobora kubandaniriza n'urubanza kuko urabona ko bigoye bagukuye ugenda uko nyine mm, urakoze gushyikiriza icyiyumviro cyawe yohani ego mm, eh, ikindi nacyo ni ikibazo cy'agasukari mm. eh, kageze ku bihumbi icumi kiro iyi sukari ya sosumo eh, ibihumbi icumi kandi ntiboneka mukayikura ku mabutike muyikura ku mabutike kandi binyegeje bamwe bamwe mm. ikiramu kigura amafaranga aho ni kumubone ibihumbi icumi mm. yego urakoze sawa mm. wakire wundi mwanya ku murongo alo alo alo alo alo ni ngarutse ku murongo mm. hari icyo mwarimu tubagije ati iryo barabara rishobora kuba rimeze gutya mm. ati iryo barabara re nagera mbona neza ko wanyihaye kuko urukundo bifuza wakire ubundi mwanya ku murongo haro ni amahoro mwahoze mm, ndi tuganira murakorana rwose ivumwe mu kinyamuhara ya ruyigi inde ivumwe mu kinyamuhara ya ruyigi alphonse yego alphonse uri uh, mu ntara ya ruyigi ya ruyigi muri komine kinyo ku mutumba w'ivumwe mm. rero twashaka umunsi makuru wasanga mu ntara ya ruyigi ko darashyira imbere amakomine yose kugira ngo amenye amakuru ahazura ku yego byaba byiza kuko natwe ntabwo igihugu baca iyo ukiri igihe cyiyumviriye biragoye mbese urakoresha amavuta urakoze gushikiriza icyifuzo cyawe alphonse yego murakoze murakoze mubwira ijoro ryiza Eh, ku isaha zitatu zibura iminota itatu ni hano ikiganiro eh, Iwanyu havugwa make giciye kirangirira nshimira abantu bose bashoboye kwakura bakadushikiriza amakuru tutamenye nshimire n'abandi bagiye baragerageza ariko bikanka twizere ko bazosubira kuronka akanya ku munsi wa mbere uza kugira bashobore gushikiriza amakuru tutashoboye kumenya nshimire uh, Albert uh, yatumye amajwi abashikira uh, kuri mikoro mwari kumwe na Honora Muco ndabifurize ijoro ryiza mwese havugwa make nta mwanya afise kumenya ibyo muri karitsiye ntacyo ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse